Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta a 18 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un gat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Continuarem amb la secció de la protectora, on ens acompanyarà la presidenta de l'ESPAM, la Sílvia Serra, per explicar-nos quines han sigut les adopcions més rellevants de la setmana i el que s'ha viscut en els refugis de l'ESPAM. presentarem el nou fitxatge de l'SPAM, l'Helena Garcia, una experta en comportament animal que ajudarà a millorar el benestar dels gossos i gats abandonats del refugi. A l'espai veterinari parlarem de l'epilèpsia, una malaltia neurològica que pot afectar les nostres mascotes. El nostre veterinari ens explicarà quin és el seu diagnòstic i pronòstic. Música i tancarem el programa valorant el que ha sigut el primer any del projecte terapèutic i educatiu de la protectora, el projecte Vincles. Si teniu qualsevol suggeriment o pregunta, podeu enviar un correu a peluts arroba metroradio.cat. Doncs comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients el gat del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis que gestiona l'ESPAM. Donem pas, doncs, a en Joan Castro. Benvingut, Joan. Hola, molt bon dia. Com estàs? Bé, enfeinadet, amb adoptants de carretera. Amb adoptants, perfecte. Això sí. són bones notícies. Ja tenen algun eh, admirat, Joan? Sí. Sí, tenien algun de disc, el que passa és que, clar, venien per petitons i els petitons pues, surten amb més facilitat. Ara s'estan mirant els que ens queden de petits, ah, de es... jovenets. Petits no són, són eh, jovenets. Són jovenets, són jovenets. Nosaltres aquí, eh, com que els petitons ja tenen més facilitat per trobar una família, com tu acabes de dir, doncs intentem al peluts eh, sempre doncs, parlar d'aquells animals que potser ho tenen una mica més fumut, no?, per trobar una mhm. família, Joan, a veure si doncs, acabem allò commovent alguna persona per, per poder-lo adoptar. Doncs així que tu mateix, si ens vols explicar de quin gat vols parlar avui? Doncs pues mira, volia parlar-vos d'en Pinyó. En Pinyó és un gat blanc i negre, mascle, és de mitjana edat, té 7 anys i mig, Uh, per aquest motiu ja entren a la campanya els que ningú vol. Sis anys, i, sis anys i mig, has dit, Joan? Eh, set anys i mig. Set sí. anys i mig. Uh mhm. -huh. Aproximadament. I us volia parlar perquè ahir, amb motiu d'una adopció precisament, va tenir un aquí a la gatera d'uns tres anys, i era un gat pues, que el passaria. Anar darrere del nen perquè el pes. O sigui, penso que és un dels que m'ha sorprès a mi. Eh, sovint no sé com es comportarà un animal una presència de nens que els estin i aquest ha demostrat que que és un gat genial si hi ha nens a casa. O sigui que quan van venir a buscar un, un, un gatet, uns adoptants amb un nen, el gatet aquest, en Pinyo, has dit que és Pinyó? Sí, en Pinyó. Ah, anava, anava darrere del gat. Ai, <laughs> anava darrere del nen. Tots els, tots els gats fugien, perquè clar, un nen put, i en Pinyó no, Pinyó anava darrere i volia, i no feia més que refregar-se, i volia més feliç. Ui, se't talla una miqueta, Joan. Jo no sé si et podries col·locar en algun lloc, no Ara, una intento, intento. molt bona Ara, connexió. Doncs bueno, això, això està molt bé, són sempre bones notícies perquè ja a vegades diem no, que els gats doncs, ah, amb els nens han d'anar una miqueta al tant amb els gossos també, no? però potser els gossos ja tendeixen més a anar amb els, amb els nens. Així que, bé, doncs està molt bé. Doncs intentem buscar una família pel Pinyó, un gat blanc i negre de 7 anyets i mig. És tranquil, Joan? És molt tranquil, és molt bo, és un gat d'aquells que diries és observador, perquè el tens constantment al costat mirant-te, <laughs> i és reclamant, és un gat reclamant de carícies, li agrada, m'encanta que, que l'acaricin. Fa molt de temps que viu a la gatera. Pues, a veure, deixa'm mirar, que no me'n recordo. Més va o menys, arribar, eh? Re relativament fa poc, va arribar al setembre. Va arribar al setembre. Mm -hmm. És mhm. un gat que es va adaptar de seguida, és de gran tamany, és un mascle, és d'aquells que diries que és dominant amb altres gats, però amb les persones és, és molt, molt reclamant. És un gat que <laughs> el tinc ara precisament al costat i m'està estat demanant carícies. Clar, perquè saps que parles d'ell, llavors està al costat, a la White. <laughs> Sí, sí, està pendent. Molt bé. Doncs, Joan, a veure si tenim sort i aquests dies trobem un adoptant pel pinyó, eh? Tant de bo, tant de bo. A veure si algú el vol adoptar i quan vingui a veure se n'adonarà aquests, adoptants, aquests adoptants que tens aquí a la gatera no els hi pots dir a veure per adoptar el pinyó? volen petitons. Volen, volen petitons, petitons. Jo volen petitons. jo els hi prohibiré, els hi comentaré també sobre els nostres gats adults que són bons i que poden estar amb nens i a veure que ells decideixin, ells han de triar l'animal per a casa seva. I tant, i tant, i tant que sí. Doncs moltes gràcies, Joan. Una abraçada. Fins dintre de 15 Molt dies. <laughs> Bé. Adéu. bé. adéu. Adéu, adéu. Doncs per les persones que vulguin fer un gest solidari, tenir un gat fantàstic a casa, al Pinyó, eh, només han de trucar al 902 908 043 o enviar un e-mail mail doncs, per informar-se a info arroba protectoramataró.org. I si ja ho tenen molt clar i no cal informar-se, que ja el volen adoptar, a les adreces dels refugis les podreu trobar a la pàgina web www.protectoramataró.org. Així que nosaltres continuem amb la secció de la protectora i presentem, com cada setmana, tenim amb nosaltres a la Sílvia Serra, presidenta de la, de la protectora d'animals de Mataró, de l'ESPAM. Benvinguda. Hola. Com està, Sílvia? Ui... <clears throat> cansada. Descansada de, aquests dies. De, de uns quants dies en els encants benèfics, allà al mig de la plaça. És veritat, és veritat. La <laughs> setmana passada vam parlar que, que estàveu preparant uns encants solidaris uh -huh. per mhm. recaptar diners per la protectora. Sí que havíeu preparat durant molt de temps, no? Vau fer unes quantes recollides de sí, material de segona mà. Ja estem sempre eh, fent les recollides. Abans eren més temporals, que fèiem crides, però qualsevol persona que tingui material el pot portar en qualsevol dia. Eh, mm. Intentarem fer els encants més sovint perquè la gent ens ho reclama i ens ho demana. Veus? Sí, perquè clar. és que, a més a més, és útil no? per la gent que compra, vull dir, és pràctic. Sí, mira, us vaig, us vaig a, a fer explicar-vos un comentari que va fer el meu fill de 18 anys, mm. veia, <laughs> que ho diu tot, perquè us, sí que els encants els enfoquem de cara doncs, a recollir recursos pels animals, però és que ajudem a moltes persones. Mm. També són solidaris per, per persones persones que tenen pocs recursos. El, mon fill, quan va arribar a casa, que ha estat ajudant-nos, diu, diu la imatge del Dia dels Encants la retrataria amb, amb la cara que va fer un, un noi que tenia tota la pinta de ser un rodamont, amb la motxilla a l'esquena, quan per un euro es va comprar un anorac guapíssim. Ah, es va posar l'anorac, va pagar l'euro i <laughs> va sortir supercontent. Home, és que un anorac per un euro, Sílvia... Clar, és que és el que trobes. Mm. Ja parlo de roba, no? Anorac, eh, hi havia monos d'esquí, hi havia roba de tot tipus, mm. eh, nova, no tan nova, però tot era de, de qualitat. Mm i bueno, com sempre tenim els objectes de la llar que tenen molt d'èxit, els llibres que... Ens va dir la Maria José l'altre dia quan vam connectar amb ella que hi hauria mobles també. Els mobles sí, va venir, va ser genial, va venir un, un noi marroquí Mm. Els marroquins són bastant avasats, es, es, estan, negocien bastant. Negocien, negocien bé. I se'ls va quedar tots. Què dius? Sí, sí, sí. sí. Què dius? Sí, és, és molt curiós eh, el que ens passa. Carai. Hi ha, algun moble que es va vendre així en, a detall, però va venir un noi marroquí i diu, quan demaneu per això? Vam, vam fer-li una proposta i vam negociar amb ell, vam arribar a un acord i se'ls va quedar tots. Carai! Eh, I roba també, agafen molt en gros. Que bé. I després la majoria de persones, doncs, hi ha la persona curiosa, com normal, no? que, oi, mira que bufo, hi ha coses antigues, ah. però hi ha molta gent que ve a buscar doncs, la, la ganga, perquè si busques, si remenes, trobes coses que valen molt la pena. Molt doncs bé, bé, amb, molt bé, amb, amb això doncs, també vull donar a conèixer de que a part de que qui compren els encants doncs, o qui entrega material per, en el, per, per vendre els encants benèfics a l'espam, col·labora amb la nostra tasca a que puguem assolir el nostre objectiu, però també està ajudant a les persones, perquè hi ha molta persona que no té recursos i mm, que vol també, si, si està bé que regalem o que donem, no? Mm. Però el fet de, de que l'orgull aquell seu de dir jo m'ho he comprat. Jo m'ho he comprat. M'ho he comprat. No tinc que Encara estar sempre parant la mà. Encara que sigui per un euro, eh? Però que sigui per un euro. Comprat. És que tot mm. val un euro, dos euros, 50 cèntims. El moble el veníem una mica més car. L'objecte més car potser valia 5 euros. Carai. Quan és una antiguitat d'aquelles que dius, ostres, donem-li un valor perquè té valor, no? Però mm. la roba estava 50, euro, dos euros, potser un abric bo a 500, a 5 euros, <laughs> perdoneu, però ja els últims dies estava tot a un euro. Eh, que, que està molt bé, jo molt bé. I joguines també hi havia, sí, no? Sí, sí, sí. I les joguines també po poden anar bé per les persones amb pocs recursos que no es poden permetre sí, aquests sí, preus sí. de bojos que Aquí hi ha ara actualment amb, amb, les joguines. Hi havia joguines que a la botiga poden valdre 30 euros o 40 que estaven en perfecte estat, perquè ja sabeu que els, els nostres nanos era molta cosa que el primer dia sí, després ho I després ben guardadet a l'armari. I per <laughs> un euro ho podien comprar persones doncs, mm. bueno, que vulguis aprofitar el moment o persones doncs, que, que van molt justos, i més mm. en els moments que estem vivint. És que van molt bé els encants. Primer va molt bé perquè tens a vegades molts trastos a casa que no saps què fer amb ells i, ostres, en comptes de tirar-los, els hi fas allò, continues... És un reciclatge. Recicles, Això recicles. un reciclatge. Primer pel medi ambient i per tu mateix, recicles. Després per les persones que van a comprar. I finalment, no vull dir que l'objectiu són... és recaptar diners pels animals Jo crec abandonats. que són justos, són justos, són solidaris i crec que, que no sé, és una, una idea molt, molt correcta, molt, molt equilibrada per, per tots a les parts. O sigui, uh, t'agradin o no els animals, tothom es beneficia. Tothom, tothom, tothom. I qui estava allà venent, Sílvia? Uh, està venint la Maria José, que vam parlar amb ella per telèfon la setmana passada, que és qui organitza tots els encants, i després teníem algun nano, com que ara era època de vacances és fàcil trobar gent, uh, jo vaig estar també els tres dies, uh, i voluntaris. I voluntaris. El eh? voluntariat eh? ens ajuda molt amb aquest aspecte. Mm, -hmm. El que passa que hem de ser unes persones, doncs, hem de Sí, sempre unes persones les que estiguem les 12 hores, perquè ens passem 12 hores, eh? Molt de temps, és que és, eh? És molt dur, però és que mm. primer el diumenge ja toca muntar. I encara us ha fet bon temps, perquè l'any passat mm, vau tenir Hem tingut un, un temps... ensurt, sí? Eh, amb el, per, sí, per culpa del vent. Uh mhm. -huh. Ahir vam tenir un ensurt, jo em vaig espantar moltíssim, perquè una ventada d'aquestes que va fer ens va aixecar tota una carpa, però, però així, eh? D'arrel ras, la va tombar i va caure sobre una senyora. Oh, què sí, dius? Sí, sí, sí. Bueno, ens va tirar les coses a terra, es van trencar. Sortosament però la senyora no va, no, no, no va passar res, però una senyora no va gran, mal. em vaig espantar molt, molt, molt. Carai, molt. Carai. Bueno, no ens havia passat mai a la vida, però, sí, clar, però feia unes ràfegues el, de vent molt clar, inesperades. El vent és el que, té, és el que té, eh? S'ha d'anar molt al tanto. Sí, però bueno, seria com l'anècdota, no? Mm. Però en general puc dir que han estat positius, han estat molt generosos aquests encants, el clima ha estat bastant bo, Mm. <laughs> Penso que començarem bé l'any, que ens <laughs> toca. I amb aquests diners que, que heu recaptat, teniu pensat més Ui. o menys a uh, on els podreu destinar? Clar, no s'acaba mai, no? Imagino mira, que és un pou sense fons, la ah, protectora. Mira, aquest matí he estat reunida amb l'Isabel, la meva companya, i sí, si t'expliqués, uh, d'idees no ens en falten. Ens mm. falten diners i bé, amb aquests diners doncs és la petita... Eh, fem bastants diners, però <laughs> amb, amb el que volem tirar endavant doncs és Clar una petita aportació Potser doncs, que ens ajuda. amb el pinso que heu de comprar al mes ja se us ens va, ja uh, ja se'n van ah, els diners de, a veure, dels encants. sempre sé que acabaré sempre parlant del mateix, però a veure, avui mateix ha arribat un gat amb, amb mitja pota, es veien tots els ossos. Són traumatologies, són intervencions, són intervencions costoses, eh, hospitalitzacions eh, potser ho ratllaré una mica, no <laughs> tots els oients, però és que... No, no, no, és la, molt important recordar-ho, eh? Que si aquest animal entra en un centre convencional, doncs el fàcil és l'eutanàsia, si s'ha acabat, doncs no, pues doncs ha llegut d'amputar la pota, aquest animal ha que hospitalitzat, en una casa d'acollida després, promocionar l'adopció, medicació, tot això val molts diners. Ah, només per aquest gat diners. potser ja són, què, 400, no vull, 500... No, no vull dir, no vull dir preus, no? Però, però qui mm, diu un gat, doncs un, un gos, no sé, on també amb les dues potes trencades, i és un continu. Uh -huh. Val molts diners fer una gestió proteccionista i tots els recursos que ens puguin entrar són pocs. Uh -huh. S'haurien de fer un encant, uns encants al la mes. La nostra mínim. idea és fer un, una, sí, una, uns encants al mes. El que passa és que... És una feinada, eh? Primerament una inversió, perquè allà hi ha qui, pa, qui munta, qui desmunta, hi ha un vigilant de nit, hi ha persones que han de vendre, ja és el, el, la manipulació, Clar. les crides... A vegades has de veure fins a quin punt... Eh, eh, sí, els permisos, que tinguis la plaça Santana lliure, penseu que són èxit perquè es posen a la plaça Santana. Que i, per la gent oh, que no és de Mataró, Sílvia, hem de dir que és, és la, la plaça és una, central, la plaça central de qualsevol, imagineu un municipi, doncs. Sí, ara diríem com la plaça Catalunya de ah, Barcelona, doncs la plaça Santana de Tot Mataró. Tots és... els municipis més o menys grans tenen una plaça que és la, la, la central, doncs la plaça Santana és aquesta i necessites doncs, encaixar les coses molt bé. I una de les nostres idees que tenim és posar, una botiga fixa ja a Mataró d'aquest tipus de material, que no parem de rebre. Eh? Que sigui gent... sigui, com una mena d'outlet, d'encants solidaris. Sí, eh? sí, -huh. Mm. sí, sí, sí. Uh, ah, és molt bona idea, tant de bo poguéssiu fer-ho, eh? Clar, però també té una inversió, té un cost, un mm. permisos... I han de sortir els impostos, números, clar. Sí, clar. han de sortir els números. Mm, clar. Una persona en allà, però de, de idees no en falten, uh, <laughs> falten els recursos, passos i tirar-lo tirar, tot endavant. De moment els encants seguiran, estan en la plaça Santana. Uh, amb la, amb, si poden ser un cop al mes, un cop al mes, però almenys 3 o 4 l'any, suposo que aquest any que ve sí que els... Que ja els aneu fent, no? 3 sí. o 4 l'any, més o menys, és la... Potser aquest any passat no, no vam fer-ho, però mm. dos segurs i tres, per descomptat i si en poden ser 12, 12. <laughs> la gent ens ho demana, i quan tornareu? I on esteu? I com és? I, per què no veniu al meu municipi, no? Perquè això també potser que hi ha gent que diu i al meu municipi no vindreu, eh? hem de venir sempre a Mataró. Ui. Ja, no, no, ja, ja que... podríem, eh, si poguéssim. Qui com... no ha estat als encants ha, ha de venir, perquè és, és, és increïble. I es ven mm. tot, i la gent compra, i hi ha eh, hores del dia que hi ha una, una, una caos allà. Un caos total, no? <laughs> Home, jo recordo alguna vegada d'haver-me passat i amb el tema dels llibres, clar, vosaltres heu de, hem de dir que no sabeu quants llibres teniu ni quins llibres teniu, ni tan sols els teniu allò catalogats per ciència-ficció, ja, coses ja arribarà, Arribarà, ja arribarà. Però, clar, ja la gent arribarà. demana, no? I no teniu aquest llibre, com si fos una, una llibreria, no? Va, escolti, sí, és sí, que sí, fem sí, el que sí, podem. Sí. Fem el que podem i <laughs> remeni, remeni, remeni, remeni. busqui. <laughs> I, I si no, Sílvia, aquesta setmana passada, no sé si has estat molt al refugi durant aquests dies, amb tants encants, amb un i avall, no sé si ens pots explicar una miqueta... Mireu, si tenim en compte que divendres i dissabte va ser festiu, no es va obrir el centre, com, com us vaig anunciar, uh, la setmana ha estat curta. Demà també és festiu, no, no s'obrirà. Bé, aleshores, eh, malgrat això, hi ha hagut un índex d'adopcions altíssim, uh -huh. però molt alt Sí? Aquesta sí, setmana molt. passada és un èxit de moment. Perfecte. Abans de festa sembla que la gent s'anima, eh, com deia en Joan, eh, busquen cadells, mm. busquen cadells, mm. típic. Ja. No, no arribarem mai a treure aquest... Mm, té el seu punt de lògica, però, però bé, bueno, ja, ja és algo, perquè els cadells ens continuen entrant, de gossos, de gats, ara està aturat, però de gossos continuen entrant, és a dir, que han de sortir. Uh, però bé, jo m'agradaria destacar una adopció que em va fer moltíssima il·lusió. No era un gos dels que, no és un gos dels que ningú vol, però és la gosseta que la gent veurà a la propera revista Peluts, uh -huh, que surt a la portada. La propera revista que sortirà cap al mes de març, més sí, o menys, eh? la gossa que, que va fer de model per la portada. Mm -hmm, que ja, ah. si vols ja podem, ja podem avançar qui serà la propera portada, què et sí, sembla? Sí, doncs és una un personatge prou interessant. Prou interessant. I atractiu. <laughs> Què es diu? Es diu Ramon Pellicer. Molt bé. En Ramon Pellicer que ha estat, eh, diguéssim, molt, molt solidari amb la protectora sí, sí. fent aquesta portada i l'entrevista central de, de la revista, que també porta el nom del programa, de la revista Peluts, eh? Peluts. Eh? De, la, de la protectora. Doncs bé, l'ataca va ser adoptada, crec que va ser abans d'ahir, i una família molt... Era molt maca, maca eh? Vam estar en, en la eh, sessió eh, de fotos amb el maca, Ramon sí. Pellicer i es va portar molt bé. Però feia bastant de temps que hi era, no s'entenia, saps? Una era anglès, ja venia rebotada d'una gossera, la van adoptar, els adoptants la van tornar, saps allò que dius, què he fet, no? Si té tots els punts. A vegades, sí, a vegades hi ha gossos que tenen, no tenen sort. mala sort. Però sembla ser que el Nadal li ha portat la sort en aquesta gosseta, esperem que... Que bé, i els adoptants eren... eren... Són molt macos, sí? sí? els coneixíem molt, molt, oh, molt, molt bé. macos. I ahir ens van enviar un missatge dient que la gossa es portava tan bé, s'havia adaptat molt bé a ells. Oh, eh, fantàstic. Eh, esperem que no hagin de visitar massa el servei d'etologia de la... De, bueno, centre. això esperem que no, però <laughs> estem preparats, eh? Perquè avui sí? també parlarem amb un per això, per això. el servei d'atologia creix important, molt a la important. protectora és molt important, i, i avui en donarem fe. Mm. Molt bé. Doncs, bueno, eh, que espero que seguim la mateixa línia d'adopcions eh, que no s'aturi, però malauradament s'atura normalment passat festes i de cara al febrer s'atura. El febrer comença la, la baixada, eh? El febrer s'atura les adopcions i comencen a entre gossos i entregats i després ja empalmem amb els cadells i sempre és el mateix. I el que mm. m'agradaria destacar des d'aquí doncs, és el, el fet de... Hem fet una miqueta el resum de l'any, ja, ja podrem aviat parlar doncs, de les estadístiques de l'any 2009. Potser la setmana vinent, Sílvia, sí. serà més ajust, potser? Mm, bueno, sí, de, durant no el mes sé. de gener en ja, parlarem. Ja en parlarem mm. d'això, sí, perquè dona que parlar. I hi ha una, un detall bastant rellevant que és que menys d'un 25% dels gossos eh, que hem recollit... Eh, eh, no, com ho diria això? A veure, només un, sembla que és un 23%, uh -huh. porten microchip. Dels gossos que heu anat recollint sí. del carrer, eh? Imagineu-vos, doncs, que si n'hem entrat 1.000, que em mm, sembla que n'hem entrat més, bueno, no us puc dir la xifra exacta, doncs serien uns 250, no? si no m'equivoco, 2.000. Sí, sí, sí, aproximadament, clar. Uh, això doncs, és bastant escandalós. Vol dir mm. que la majoria de gossos, no parlo de gats, perquè els gats no arriben ni, ni un 1%, els gats Fixa't. gairebé cap porta mm. microchip però vol dir que la majoria de gossos que tenim pels nostres municipis, pels nostres carrers, al, al costat de casa, no van identificats. Els nostres propis gossos de casa Potser no van sí, identificats. Moltes persones eh? que ens estan escoltant, els seus gats o gossos no porten microchip. Uh, vull recordar, doncs, ja que estem en unes festes doncs, bastant adients doncs, per ser, doncs, doncs, pensar amb, els nostres reflexionar, companys, reflexionar, eh, moment de... que hem cobrat les pagues... <laughs> <laughs> els, que la cobren, els que, bueno, eh, que aprofitin mm, si estan de vacances o si poden per anar-li a posar el microxip en el seu veterinari. Que li facin aquest regal al gos. És un eh? regal, eh? és un regal el millor que regal que li poden fer al seu animal de companyia. Que pensin que sense microxip eh, aquests animals estan desemparats davant de la llei de protecció dels animals, que és com si no existissin, que, mm. no, que si eh, s'escapen un dia el recull al centre d'acollida proper o la gossera comarcal, Uh, no retrobaran ja no el, seu ja, ja l'has ja perdut no, el no, rastre, no, eh? no. eh? I que mm. un animal a la que entra la gossera, l'ideal és que es truqui el propietari i el vingui a buscar a les poques hores cada dia que passa és un risc. És un risc que el mosseguin, un risc que es posi malalt, un risc que, que, que pateixi eh, mm. qualsevol cosa. No, no és un lloc I no viu. costa tant, eh? Un microxip, francament, no, fer-ho bé, no sé, fer bé les coses costa jo poc. Jo crec que deu costar sobre uns 40 euros, em sembla. Entre 40 Encara que costés 60, Sílvia. Vull és un dir... cop a la vida i és, és, el, és el seguro de vida del teu animal de companyia. Em vam quedar bastant escandalitzats, eh, com a veure les estadístiques, o sigui que realment és per reflexionar i aconsellar a la gent que, que, aquest, que siguin responsables saludables i que identifiquin el seu gat i el seu gos. Molt bé, molt bé. Doncs així, amb aquesta dada, diguéssim, eh, hem d'acabar hem d'acabar aquesta secció, Sílvia, de la protectora. Continuem parlant de més, de més eh, protectora, en aquest cas amb, amb la propera secció, que és la datologia. Uh, eh, si vols, de cara al gener, Sílvia, quan tinguem aquestes estadístiques, sí, continuem amb, els, amb les xifres, diguéssim, davant. D'adopcions, ah, d'entrades, de recollides... I, i, I tornem a parlar del tema de, de, de quins van entrar amb xip o no. Molt bé. Et sembla? Em sembla perfecte. Doncs donem pas a la secció de comportament animal, d'etologia. Música Doncs a la nostra secció de comportament animal o etologia tenim sempre amb nosaltres en Jaume Fatjó. Avui, però, ens acompanya un membre del seu equip de benestar animal de la protectora, l'Helena Garcia. Helena, benvinguda. Hola. Què tal, com estàs? Helena, en Jaume és el cap de, de benestar animal de la protectora d'animals de Mataró i, per tant, doncs, Eh, dels tres refugis que gestiona la protectora. Eh? Diguéssim que aquest, aquest eh, servei de, de benestar animal que fa relativament poc que s'ha creat en aquest any 2009, eh, en aquest passat any 2009, doncs es va començar a crear i, i va començar a menjar Jaume i a poc a poc han anat agafat membres, no? Un d'aquests membres, jo no sé si ets, ets l'única, tu ara ens explicaràs una miqueta, uh, en tot cas, uh, tu ets un dels nous fitxatges, ets etòloga com vell, oi que sí, Helena? Sí. Y bueno, nosaltres ja fa molt de temps que parlem d'etologia, però potser mm, estaria bé recordar, no? Això que és això de, de, de, dels etòlegs, perquè la gent no, a vegades... Etologia, enologia, etnologia... a veure, <laughs> etologia, com, com ho definiries així, breument, eh? Sense donar-li... Bueno, els etòlegs som els que ens ocupem pues, del comportament. Estudiem el comportament dels animals i la part clínica o de la que més feina dona és pues, quan hi ha problemes. Uh mhm. -huh. Sabem quin és el comportament normal, però normal normalment ens criden quan les coses no van bé i Clar. ens ocupem d'això, doncs d'intentar arreglar-ho. Clar, i llavors, um, en aquest cas, eh, dins d'una protectora, si us ocupeu realment d'arreglar aquests problemes de comportament amb una protectora, déu nhi Heu de tenir feina. No, no dic que, que tots siguin dolents, pobrets, però clar, no és el lloc ideal, no?, potser per viure per un animal. És complicat, és complicat i feina està clar que no em falta, però vamos, em sobra, em sobra molta perquè hi ha <laughs> moltíssims animals i, i és això, no vol dir que els animals siguin dolents, el fet de que tinguin un problema de comportament, simplement pues, estan... Només l'entrada al refugi és un canvi d'ambient tan gran, pues, animals potser que estan acostumats a viure amb una família, entrar en un refugi és un canvi molt fort i, i bueno, ho manifesten i acusen i per això estem nosaltres. És com anar a la guerra, no? Potser per ells, si sí. viuen a la casa tranquil·lament i de cop i volta, quan entren per primer cop per aquella porta, ho veus, amb tants de gossos que els deuen estar mirant allò, eh, sí. eh, ja, ve, quan ja arriba, arriba un de nou. Arriba un de nou, tots comencen a abordar el pobre nou, se li queda una cara, com <laughs> dient, Ai, Déu què meu. està passant aquí? Però, però bueno, fem tot el que podem i la veritat és que ells també ajuden perquè vulguis que no és un canvi molt fort i, i no hi ha tants, com podríem pensar, pues, doncs, agressivitat estats i coses així, no. La veritat és que fan el que poden ells també. I tant, i tant. Helena, quina és la teva experiència dins el que fa el món animal? Bueno, l'experiència des de petita amb els gossos que hem tingut a casa, a casa meva és una petita, petita protectora. <laughs> els meus pares recullen el que es troben pel carrer, sempre a mi m'han ensenyat des de molt petita pues, que els animals són un més de la família, se'ls ha de respectar i ho he viscut molt. I de fet va ser me mare, que quan jo, no sé, devia tenir uns 12 o 13 anys, em va portar a una protectora que havien obert a Terrassa, perquè jo sóc de Terrassa, uh -huh. per això no vaig venir a, a, a Mataró. I <laughs> des d'allà doncs, vaig començar a fer de voluntària, voluntària, doncs, netejant gàbies... Ja amb 13 anyets. Sí, sí, Veus? sí, sí, sí, i mm. fins que la van tancar. Però, mm. bueno, he seguit i col·laboro amb tot el que puc, m'han ensenyat des de petita i, i bueno, després estudiar la carrera veterinària, i, i em vaig decantar per l'etologia directament, ah, m'agrada molt. Mm -hmm. um, I la teva feina dins, de, dins del refugi, com, com la definiries? Bé, ara sabem que uh, tu ajudes Sant Jaume, o no sé si l'ajudes o si us complementeu, no sé, uh, dins d'aquest servei de benestar animal, però realment la pràctica dia a dia, quina seria? Mira, hi ha com... Allò, quan la Sílvia et, et diu Helena, aquí hi ha feina? Quina, quina feina és realment a la pràctica? Hi ha molta feina, hi ha feina amb tot el que m'encarrego. Mm, serien com tres parts diferenciades. No? Una cosa són els gossos que estan al refugi. Vale. Allà fem una mica el que podem perquè les condicions doncs, són, són limitades. De fet, no estan en una família, tens un temps limitat per dedicar-los-hi. Però intentes doncs, això ajudar-los a adaptar-se al refugi o aquell gos que té més problemes, doncs, intentar ajudar-ho en la manera que pots. Després està el tema que comparteixo molt amb el Jaume, un dia ell, un altre jo i com anem podem, les visites dels gossos que han sigut adoptats i si tenen algun problema. Llavors fem tot el seguiment. Sí, feu el seguiment un, un cop que tant. són adoptats. Per exemple, si aquesta gosseta que ha sigut ara portada de la propera revista Mm, la taca. Taca. La taca, que, era, que és un set era anglès, que en principi... Doncs, no ha de tenir cap problema. No ha de tenir cap problema. Si tingués un problema, allò que dius però fins i tot no ella, eh? fins i tot potser el, el, el, el propietari que doncs, tingui mm -hmm. un mm-hmm. problema de l'hora d'educar, que no sàpiga com, com s'eduquen, no? Pot, pot trucar-vos, en Jaume i, I a tu. I tant, i tant. Li agafaré a ell o li agafaré jo i quedarem un dia perquè ens expliqui quin és el problema, farem un diagnòstic i aplicarem un tractament a aquell animal i tot el seguiment i el que, el que calgui. I això per què es fa? Es fa... Quin, la... quin és l'objectiu? Clar, la idea en principi és que els gossos no retornin a la protectora per problemes de comportament. És, és, hi ha un número important, jo no sabria dir xifres. La no sé... Sílvia en va parlar fa relativament temps, però déu nhi d'adults hi havia, hi havia uns, uns quants. Sí, però majoritàriament eren gossos adoptats de cadells, Exacte. que quan arribaven a l'època que podríem dir de l'adolescència, no? De sí, 10 mesos, potser la més complicadeta. Una... no els aguantaven i els <laughs> <laughs> perquè no estaven ben, ben educats. D'aquí va sortir la idea de fer l'educació pels cadells, cursos de, Exacte, de socialització, també. pels cadells i d'educació. De, I a vegades hi hi ha gossos que surten amb algun perfil que ja dius, ui, tenen aquest problema, però tindràs l'assessorament del nostre servei etològic que et aniran guiant. Home, com pot ser el cas de, ajut, eh? com es diu el Fabio, te'n recordes aquell teque? Ai, em va tornar Mira, a trucar a, la ah, propietària del ah, Fabio. Que i tal. Li, li volia comentar ara l'Helena um, que és la primera vegada realment que tu estàs íntegrament treballant 100% en el món, en el món d'una protectora, diguéssim. Sí, Havies sí, sigut sí. voluntària, però realment un cop que entres mm, ens podries dir algun cas que t'hagi afectat més o allò? Quant de temps fa que estàs ara a la protectora? Vaig començar a l'octubre. Uh -huh, sí, vas fa començar a molt poquet. Sí, però realment segurament que amb aquests pocs mesos que has estat, sí. has tingut allò el primer cas que, o el primer gos. Sí, vaig començar abans Porta com a voluntària. Mesos, sí. Sí, o, sí. o fins i tot com a voluntària, eh? Allò, el cas que t'hagi sobtat més a nivell etològic, eh? Que m'hagi sobtat, bueno, hi ha que casos... Que t'hagi afectat, que t'hagi tocat la fibra. Sí, i va haver el primer que tracta, sempre suposo ah, exacte. que és l'estronc, que encara estava protectora, bueno, és un gos que va arribar i bueno, semblava que se'ns se, havia de menjar tots, el <laughs> Marcelo <laughs> inclòs. I bueno, vam començar a fer una miqueta de teràpia amb ell, amb, amb premis, tranquil·lament, traient-lo al pati, amb mi, a començar a posar-li el collar, i bueno, ara surt amb els voluntaris a passejar i no cap agressivitat I ni res. era un gos gran, és un gos gran. És un gos adult, Perquè eh, però jove, eh? És jove. S'hauria de veure, l'Helena no estem parlant d'una noia que faci dos metres per dos metres, vull dir, com, quan et trobes amb un gos així de gran, Helena, què? No el miris als ulls. <laughs> D'acord, prenem nota. Porta molts frankfurts, que és el que faig jo, molts premis, que veguin que, que els dones coses positives i sobretot és, és experiència, és, mm. és saber com els has de tractar, com t'has de comunicar amb ells, com, perquè aquell gos simplement tenia molta por i, i el que has de fer és no ser una amenaça. Llavors, mica en mica, el gos t'agafa confiança i vas mica en mica, mica en mica, te'l vas guanyant i fas amb ells el que vols al final. Sí, sí, això dius tu. <laughs> a mi no em posis dins d'un pati amb un gos tan gran <laughs> per educar-lo. De totes maneres, doncs està molt bé, no, Sílvia, tenir a, a persones sí, així sí, sí, sí. a dins de la protectora. Bueno, està molt bé, és poc, no? Vull dir, és, és genial poder tenir... Clar, seria l'ideal de tots els centres. De tots els doncs. centres. Però... També és, el, és el, un... <laughs> Mira, veus? Els encants també serveixen doncs, per poder finançar tots aquests projectes, totes clar, aquestes iniciatives. I tant, i tant, i tant. Déu-n'hi-do, és que si com s'està tirar del fil, eh? No, Necessitem molt <laughs> molts diners. Eh? doncs, Helena, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que un altre dia també, també puguis venir. I, I res, nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb l'Espai Veterinari. Fins ara. Hola, sóc Emma Viladasau i m'encanten els animals. Sabeu que en un refugi hi ha molts gossos i gats que mai no arriben a saber què és una llar? Jo m'he decidit i he adoptat un gos a la protectora de Mataró. I tu? T'animes? Ajudar-los és molt fàcil. Si els vols ajudar, truca al 902 903 048 902 90 30 48 o envia un correu a info arroba protectoramataró.org info arroba protectoramataró.org Ajudar-los és fàcil. L'Espai Veterinari Amen. Continuem a Peluts en aquesta segona part del programa i donem la benvinguda al nostre veterinari que nos acompaña cada semana, Marcelo Cabrera, cap veterinari de Pam. Benvingut. Hola, ¿qué tal? Molt bé, Marcelo. Estàvem aquí tranquilamente parlant amb la y i amb Elena. Sí, sí, estaba escuchando. Quería, quería opinar algo ahí cuando hablaba la Elena porque, bueno, hemos, hay veces la etología, a pesar que es una, bueno, eh, hay mucha gente que la ve apartada, tiene, bueno, totalmente una estrecha relación con, con con la veterinaria clínica, ¿no? Hace, hace poquito inclusive tuvimos un caso con Elena y yo, que, yo pensaba que iba a nombrar ese caso. ¿Quién caso era? Eh, un gatito que, bueno, no, no voy a, bueno, no sé si está bien o no nombrar el, el nombre, se llama Willy, un gato que, que, no sabíamos, todavía no teníamos claro, ni tenemos claro si es un problema de comportamiento o un problema médico. Ah, claro, porque puede pasar eso, ¿no? claro, claro, porque justamente, bueno, el tema que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de de las convulsiones. De la epilepsia. Sí, sí, de la, epilepsia. Mm. Entonces, todo esto se origina en, en, la cabeza, digamos, en el cerebro, en el encéfalo. Y, mm. bueno, cuando hay un problema médico, eh, puede terminar provocando problemas de comportamiento. Claro, claro. Tienes, por, ejemplo, una persona que tiene, eh, no sé, que tiene un, tumor en la cabeza y a veces le puede dar un, un cierto tipo de comportamientos que no sabe si es una locura o es un problema provocado por el problema originado por, e, este tumor. Claro, has hecho muchas pruebas. Entonces, a veces es muy difícil. y sobre todo, mm, nosotros como veterinarios a veces tenemos limitaciones. Si tú, como, una persona normal, va a la seguridad social, lo primero que te <laughs> piden es una resonancia magnética o un escáner. Son pruebas que eh, hoy en día se hacen y hay acceso, pero es muy limitado. eh, por, sobre todo porque no, no hay ningún tipo de, de ajuda, esto hay que pagarlo i no, no són proves clar, econòmiques. Clar. Uh, ah, pot ser, Marcelo, tu que has estat durant un, uns anys vivint a, a Anglaterra, que allà hi hagi com una mena de seguretat social pels animals? Bueno, hay, hay un tipo de, de, de seguro, así como hay un, el, el, el uso de un seguro está mucho más eh, expandido y es más mucho más común. Sí, que pagas como una cuota al mes. Exactamente, um, una, tú pagas, para una aseguranza privada. Exactamente. Se cubre una parte. Bé, si aquí. Se cubre. Sí, ya todo arribará. ¿eh? Sí, hay, hay aquí. Lo que pasa es que luego, eh, bueno, como todo, como los seguros médicos, tienen que estar todo muy bien, todo muy bien organizado, porque luego empiezan los problemas que hay cosas que te cubre, que no te cubre, entonces, hay, mm, es cuestión de tiempo. Yo creo que va a llegar. Y la idea es que tú pagas una cuota y tienes una cierta, un, margen donde moverte, una cierta cantidad de visitas al año, una cierta cantidad de urgencias cuando mes pagues, imagino, doncs pruebas més te te Eso estaría a mucha Sin duda que sí, sí, ¿eh? es la solución. Mm. Y hay algunos centros privados que lo ofrecen. Lo que pasa es que, claro, eh, si te ofrece el centro privado este, te lo ofrece solamente para su clínica. Mm, ¿Entiendes? Claro, claro, claro. Que en cambio la aseguranza a Anglaterra es para diferentes clínicas, claro, es, para todo el país, exactamente, mm. de todo el país y cada clínica se puede adjuntar a esta, a esta red. Entonces, mm. eh, sí, funciona como las aseguranza. Exactamente. Tú puedes escoger, no te gusta este veterinario porque, no sé, hay veces es una cuestión personal, no sé, lo que sea. Ah, que sí, sí, lo que sea, no, te gusta, quieres ser otro, puedes cambiar de tenerlo sin problema. La verdad que da mucha facilidad y sobre todo eh, hoy en día cuando eh, el, tener, eh, tener un animal es un gasto más. Y, bueno, yo siempre creo que no, que, que, uno a la hora de tener un animal tiene que prever que, que uno, el animal puede tener un accidente, lo puede atropellar un coche, lo que sea, y esto va a llevar unos gastos y hay que, hay que preverlo. Això és molt important que ho diguis, eh, Marcelo, perquè realment és veritat que quan la gent té un animal, a vegades aquests cadallets, eh, que, que, que, perquè quan la gent o ve d'adoptar... És que és, és quan una... la gent ve a adoptar claro. animals adults, ja jo imagino que van més conscienciada, bueno, perquè sí, van a buscar una ahora cosa... creo que en realidad el trabajo de la protectora ha cambiado mucho y antes se, a, las adopciones eran mucho más compulsivas, ahora se trata de medir mucho más, ser más, más cautelosos y, y hacer una una adopción, en esto también está trabajando mucho Elena con el Jaume, hacer una, una, una, adopción de buscar el adoptante ideal para el perro para el perro ideal, digamos. Más selectiva. Clar, selectiva, que puse avanza era más... Exactamente. El que vulguis, el que vulguis, et dona que vulguis, no? Y era como desfer-se dels animals si per cuidar. Si viene una abuela, una señora mayor, no es ideal darle un cachorro que es superactivo, lo ideal es darle un perro también mayor, que sea más tranquilo, que... Y mm. bueno, y así un poco evaluar... Eh, qué tipo de vida hace la persona, qué edad tiene, si tiene hijos, no... Clar, sí, no sé. fer-ho més selectiu. En totes maneres és molt important això que dius, no? d'anar buscant cada cop més l'adoptant ideal i també saber Sobretot, todo que garantiza, animal... garantiza la adopción esto, ¿no? Clar. Garantiza el no retorno i una adopció feliz i, i tots contentos en casa. I tant, i tant. Doncs, Marcelo, si et sembla, que ens hem desviat una mica del tema, sí, ens hem sí. començat a parlar d'altres temes, que també està molt bé, per això, recordar-ho. Um, comentaves que volies parlar avui de l'epilèpsia. Ja, exactament. Jo, jo he estat mirant una mica per internet i sembla ser que a nivell mm, humà, ara em diràs tu a nivell animal, però a nivell humà l'epilèpsia és la malaltia neurològica més antiga que es coneix. Sí. Jo no sé a nivell dels gossos si... Bueno, ha... claro, el que passa que l'epilèpsia, en realitat, a medida que ha ido avançant la, la ciència, Eh, la, epilepsia se ha ido descubriendo nuevas cosas. En realidad la epilepsia es cuando un perro tiene estas convulsiones, que son estas crisis, estos como ataques que le dicen la gente, que el perro se cae, pierde el conocimiento, se puede hacer pipi, se puede hacer caca. Eh, Pero no, no te, son convulsiones también, que Bueno, mira, la convulsión es esto, la convulsión es cuando el perro pierde el conocimiento, se cae, se defeca, se orina. Hay veces la convulsión puede ser más fuerte o un poco más suave, pero en general el animal pierde el conocimiento, eh, hace como un mordisqueo, como si, mm, como si mordiera algo, puede salivar, mm. eh, eh, como decía, hacer pipi y caca o no, mm. y se recupera espontáneamente a los tres minutos, entre dos y cuatro minutos se recupera espontáneamente. ¿No no, generalmente no dura más. Sí, eh, una convulsión normal no dura más que esto. Mm. Cinco, seis. Mm. ¿Y, y, dónde, eh, Espera que termine aquí. Entonces, es, complicada este tema. ¿eh? la gente generalmente confunde esta convulsión con la epilepsia. Ah. Porque claro, este, ataque convulsivo puede tener muchas causas. Puede ser un problema en el hígado, porque el hígado no, sé, no funciona bien, entonces hay sustancias tóxicas que se, se acumulan en el organismo y que son tóxicas. O el riñón, o algún, algún veneno que el animal consume, todo esto puede provocar una convulsión, un golpe en la cabeza, por ejemplo. Todo esto puede provocar una convulsión. Entonces, cuando eh, nosotros como, como, veterinarios nos enfrentamos a una, situación como esta, tenemos lo primero que hacemos es investigar, bueno, qué pasó, empezamos a hacer analíticas y tratamos de buscar todas las causas posibles para encontrar la causa de este, de este ataque, de, esta convulsión, de esta convulsión. Cuando no lo hemos encontrado... Yo eh, això sí. estàs Marcelo, eh, protectora, no? Seguramente, porque vosaltres... tanto protectora como, como, como, a clínica, veterinaria. Entonces hay que evaluar eh, los medios donde vive el perro, qué pasa. E inclusive la leishmania también provoca crisis, provoca, provoca convulsiones. Entonces hay que buscar todas las causas. Y una vez que hemos hecho todas las pruebas... Em, tanto médicas, clínicas, como pruebas diagnósticas de imagen, como radiografías, hasta una resonancia magnética y no hemos encontrado ninguna causa, a eso se le llama epilepsia. En realidad la epilepsia es una enfermedad en cual el perro o el gato o las personas tienen convulsiones, pero no se sabe el origen. Caray. ¿eh? Mm, ¿Y eso mm. qué quiere decir? Sí, que realmente no es una malaltia, o sea, és quan descartem tot, Exactamente llavors Exactament. anomenem la això epilepsia Exactamente Entonces la gente... Ostres, de caure un mito erróneamente la gente dice, uh, tuvo un ataque epiléptico. Pero los veterinarios también a veces nos confundimos y lo decimos. En mm. realidad, cuando has hecho todas las pruebas diagnósticas y no, y no, no encuentras nada... Eh, cuando no encuentras nada ya lo puedes decir, esto es una, una epilepsia idiopática o tiene ciertas características, se presenta en perros entre 4 y 6 años, tiene unas características ¿Ah, bastante frecuentes. No, no, ser en cadells, por ejemplo? No, sería raro. Eso yo pensaría, si fuera un cachorro, pensaría en un problema, una malformación de nacimiento. Si fuera un perro mayor de 13, 14 años, pensaría en un tumor adentro de la cabeza o mm. pensaría en un problema que el hígado le funciona mal y, se está intoxicando. Entonces, es un poco eh, ir buscando la, digamos, el tipo de animal y el tipo de historia clínica de lo que te puede orientar. Y en el momento que hem descartat tot i diem, doncs el nostre gos, el nostre gat epilepsia, epilèpsia, es el pronóstico? Es una cosa que hem de pensar, mare meva, aquest gos no durará més de dos años? Bueno, hay que evaluar, porque hay perros que tienen, de repente empiezan a tener estas crisis y tienen una cada tres o cuatro meses, o tienen otra, unos que tienen una vez a la semana o empiezan a tener eh, mucho más frecuente. Entonces, eh, lo primero es, hay que evaluar eh, de dar una medicación. Generalmente las medicaciones funcionan muy bien. ¿La medicación que es el que, que, es el que fa exactamente? Bueno, lo que hace es, en realidad, la, lo, lo, que la ¿qué es la una convulsión? Es una descarga eléctrica masiva. El cerebro funciona con, con digamos, las, células se comunican con ondas eléctricas, con con impulsos, con impulsos eléctricos, exactamente. Entonces lo que hacen estas medicaciones es estabilizar, ¿no? Estabilizar, aislar, como si fuera aislar las las células que no haya descargas eléctricas. ¿Y esta medicación puede acabar con estas que estas convulsiones Si generalmente si la causa es una epilepsia que no se sabe y no hay nada extraño, se funcionan muy bien, se controlan muy bien, lo que sí es un animal que va a requerir medicación siempre. Siempre. Porque ¿eh? en el momento que tú eh, cortas la medicación, eh, es mucho más propenso a tener una, convulsión. O sea que siempre va a requerir tratamiento, eh, va a requerir eh, un seguimiento, porque hay medicaciones que son un poco agresivas para el organismo, entonces hay que, ir controlando. ¿Y son medicaciones diarias? Son medicaciones diarias. Hay algunos medicamentos nuevos ahora que se dan una vez al día. Originalmente se daban cada 12 horas y ahora hay alguno nuevo que se da. Sí, sí, requieren, pero bueno, hay tampoco es tan, eh, no es imposible. Hay mucha gente que, que, que, convive años con perros con epilepsia i los trata bien sin problema. Mm -hmm. eh, Amb els gats també també pot passar això de la En los gatos también, eh? también se da, I... no es tan frecuente, pero pero hay casos, hay casos. I, i en el refugi, a la protectora, en els tres refugis que teniu, a, eh, Mira, eh, us heu trobat amb casos així? el problema muchas veces dentro de la epilepsia es en, en, en, la, en la protectora es darse cuenta cuando un animal ha tenido el ataque, porque esto generalmente se producen por la noche, cuando el animal descansa. Ah. Entonces, si pasa a las 2 o 3 de la mañana, no nos daríamos cuenta. Eh, nos hemos dado cuenta, hemos tenido algunos casos, inclusive, ¿te acuerdas de este, un perro que tenía chip? que no lo encontrábamos que aparecieron los... Sí, el glob. El glob. Y yo no las el capi. Exactamente. Bueno, ah. pero él tiene una causa. Eh, hay, hay, dos perros aquí, dos, dos casos para comentar el Glob, que fue un perro que entró al refugio y tenía, al cabo del tiempo le diagnosticamos epilepsia, porque hicimos todo, eh, eh, lo empezamos a tratar y funcionó. Y al cabo del tiempo apareció el propietario, no sé si a los seis ocho meses. Em que que historia la hemos comentado aquí a la radio. Y nos comentó, no, no, este perro tiene epilepsia, necesita una medicación. No, si, si lo estamos tratando, se lo hemos diagnosticado, o sea que per doble... Però va ser per casualitat que li vam descobrir. Sí, sí, sí, bueno, sí, exactament. O sigui, hi ha un perill que si el gos agafa una, un atac d'aquests de convulsions, mm. a dins una gàbia amb d'altres gossos, eh, possiblement sí, no això, morder porque... l'Helena suposo que ho sabrà més, però els altres gossos es posen bastant nerviosos, com veuen un gos allà amb un convulsionat, immòbil, mm. estirat a terra, i Helena, és, pot és passar perillós. Això. A veure, pot passar que s'espantin i que reaccionin d'una forma clar, poc lògica, clar. perquè clar, per ells no ho entenen, què està passant. I, claro. i, I encima lo muerden, el perro no deja de hacer, generalmente cuando un perro muerde a otro, el, el otro perro, el mordido, deja de hacer lo que está haciendo, com una, tera, com una retirada. En aquest cas el perro no reaccionaria. És perillós, és perillós. Carai, sé, carai. Pode mm. ser, mm. Aleshores, ser. encara fem més, més, més esment doncs, al fet de la identificació. Si una persona que ens està escoltant té Imagina't. un gat o un gos, sobretot un gos epilèptic, que li ah. posi el microxip, però ja. que si entra en un centre que así entrar y sortir, que no pase ni un día. Ya aquell bueno, no puede, no o sea, animal medicat, es que que vamos, sí, pasa mucho, nosotros tenemos muchos problemas con, con, estos perros que vienen enfermos o con problemas de corazón, porque claro, vienen tomando la medicación y al cabo de 10, 15 días se empiezan a descompensar y empiezan los mm. problemas y Entonces es, es, realmente el tema de la identificación en animales es, que toman eh, medicación és, és de vital importància. És bàsic però. i ja no només amb, clar, amb l'epilèpsia, sinó totes les altres Qualsevol malalties. Malaltia. La lesmania, per exemple, és una malaltia molt fumuda i si no es sí, medica... Sí, però potser li, li descobreixes, però és que una convulsió, com ell diu, passa la nit i a l'endemà potser et trobes el gos mort a la gàbia, mossegades. Clar. Us, us ha passat això alguna vegada, de trobar-vos algun, dia trobes algun animal i tant. Sí. Claro, lo que pasa és que a veces... No, no, es complicat. no, pero és difícil luego difícil. saber què passó. Porque claro, si el animal ya está muerto, no sabes si fue por esto o fue por otra cosa. Por mm. suerte no es tan frecuente encontrar eh, animales. Però la vida, però, la vida en un centre d'acollida és dura, és dura pels animals i pels cuidadors, que a veure, no, no vindrem aquí a parlar ara de desgràcies, no? però mm, tens molt males experiències. Sí, aquí intentem sempre ah, aquí està, en el, però en que el la gent se'n faci càrrec. conscienciar la gent faci càrrec. I, si ens poséssim a parlar sempre Bé. de les parts negatives no si No, aquí intentem no, no. sempre, no disfressar, però sí que ensenyar la part positiva i també conscienciar però evidentment si ens poséssim a parlar doncs, del que us podeu trobar l'Helena, Marcelo i tu cada dia quan aneu al refugi. Clar, doncs evidentment llavors et fa molta ràbia quan una persona et truca pensant que pot deixar-te el seu gos o gat, pensant que bueno, és com una residència, no? i els dius, escolta, qui s'ha pensat que és un centre d'acollida? És que... No, no, Això, es duro, perquè a més además que, que todo lo que viene, mira, sin más, el gato negro ese que vino y... Que... que ens, ha, ens ha explicat que ha arribat un gat amb la pota amputada, uh, no? Bueno, no? venia no con la pata, venia con la pata, no, le faltava no. todos los músculos. O sea, tenía la pata seca, pero colgando, se le veían todos los huesos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo pot pasar eso? Un accidente? Un, atropellamiento? no puede ser cualquier tipo de... Una enganchada, algún lloc, y pues Bueno, mira, ahora el gato creo que al final va a estar bien, se le amputó la extremidad, está en una casa de acogida, ahora estará feliz el gato, sin dolor y sin riesgos de infección. Sense chip? evidentment. Sí, por ¿eh? supuesto. y era un gato manso, era un gato manso. Imagínate que ah, eh, además de estar en una jaula trampa, asustado, todo lo pudimos manipular y, y obviamente que, que, eso ayuda a que nosotros tratemos de tirar adelante un gato en Però estas són ima imatges dures que, que costen i quan et trobes un animal mossegat, mort, sempre tens aquell sentit de culpabilitat, de dir potser no l'havia deixat aquí, però pot haver estat tranquil·lament doncs, per unes convulsions. Jo n'he tingut una a casa i cada vegada que tenia convulsions els altres gossos es posaven molt nerviosos, sí. molt, molt, els havia de separar. Sí, sí, sí. Y el problema es que generalmente cuando, esto, claro, cuando no. esto pasa, Eh, no dura más de dos o tres minutos, pero si tú escuchas la versión de la persona que está allí, le parece, le, parece, que eso es media hora, <laughs> veinte 20 claro, generalmente cuando la... Uf, es que cuando has visto alguna vagada una ya ya fin fins i de una persona que te ataca epilèpsics, epilepsia, eh, es muy és, Y la gente generalmente va al veterinario y cuando va al veterinario ya el perro va caminando, ya, llega perfecto. Entonces, bueno, ahí... hay que decir, hay que valorar qué hacemos, empezamos a investigar, no? Mm. Valoramos. I en el cas del CAPI, que m'agradaria que ell m'expliqui, perquè és un cas especial d'un gosset que tothom que vingui al refugi el pot veure. Està, a més a més, a casos urgents eh? sí, De la, del, del nostre web. Que com va entrar, em sembla que el vam recollir per aquí a Mataró, aquest gos. Un gosset petitonet. Ningú l'ha reclamat. Sí. És com un caniche blanc però sempre, sempre m'ho mossegat molt, molt. Vull dir, un gos intocable. Mm. I mica en mica, allò que te'l vas guanyant, amb, com diu ell, amb llaminadures, amb, frankfurt, amb molts frankfurts, amb molt de cura, però vam descobrir doncs, que tenia convulsions. Y a partir de aquí mm, bueno, hemos hecho algunas pruebas, a pruebas. ¿Y qué vas a en realidad lo que tiene es tiene una, eh, una, una hernia de disco en las vértebras, en el cuello. Mm. Entonces, lo que pasa es que, claro, aquí, eh, bueno, dentro del canal de la, de la columna vertebral van toda la, información para arriba, eh, para abajo, todo el cuerpo, pero en la parte del cuello hay la información eh, está totalmente comunicada con el cerebro, entonces ahí hay como un cortocircuito, digamos, el, el, tener un, eh, una hernia, una hernia, lo que, hace es, tiene como una alteración en la, en la, en la, en la conducción normal de la, de la información. Entonces lo que tiene él tiene como si fueran calambres, como, como eh, golpes eléctricos por Y eso haría de, familia, mal, ¿no? Tiene una medicación especial. Lo que pasa es que la cirugía es, realmente pronóstico es, prácticamente imposible. -huh. es prácticamente imposible. Hay, no sé, te diría un 90% de probabilidades que el perro eh, se quede inválido després de, de, la, de l'operació. Però el gosset aquest, mentre veiem, és un que el tinc sempre amb mi, eh, que ell va, va vivint, més veu, se't posa content, mm -hmm. El, li costa molt eh, que t'apropis, o sigui, no, et deix, no es deixa tocar, però jo crec que també assumeix doncs, que el fet d'agafar-lo col claro, li fa mal. Claro, por supuesto, eh, empieza a relacionar que sí. lo coges y claro, le, le da un que aquí, calambrazo. Aquí també entra el que deia ell, no? dels casos així, més, els clínics aquests claro, que si són fíjate, problemes de malalties podré, o de comportament. Que nosotros pensamos que era un perro agressiu. Agressiu, i no. Li feia no, no, dolor. No. I li feia, feia dolor. dolor no, li duele, li duele. Sí. Aquest, aquest gos pel que m'esteu dient bien, s'hauria de trobar un adoptant... És molt complicat, es eh? És complicado, porque hay que tener mucha paciencia para ganárselo. Ui, bueno, no està, con, està uf, con medicació uf, uf. para esto. Con... Oh, però, molt bé, però potser algú que tingui paciència, que tingui temps oh, i que no, li encantin els molt. animals. Home, a veure, carta de reis. Molt. <laughs> Sí, bueno, de fet, amb el Capi jo m'he estat alguna estona amb ell en premis i això, i mentre no el toquis, ella hey. Eh. et busca i ell voldria però estar, quan veu una però clar, quan veu que el toques, uf, pues ja... Associa amb dolor. Mm. I, I, bueno, a vegades em pensava, bueno, què es fa un pensament amb aquesta cosa? I dic, bueno, deixem, mentre jo el vegi que ell camina i fa corredisses i et segueix i tal, deixem-lo. El moment que veiem que pateix, doncs es fa el pensament. Però és que és vell, eh? A més a més, és molt sí. aquest gos. Petit, molt vell, vellet, pobret, pobret. Però si algú el vol, mira, allà estarem. Hombre, Hombre encantats. La Sílvia de seguida sortirà. <laughs> I tant, i tant, i tant. Molt bé, molt bé. Doncs bé, a nosaltres ja anem a poc a poc acabant, acabant el programa. Esperem... M'hagués agradat parlar de del resum del Vincles, del que ha sigut aquest primer any de, del projecte social Vincles. No ens ha donat temps, de totes maneres, a, eh, de cara potser la propera setmana o l'altra, quan, quan ens toqui, doncs en parlarem per fer aquesta valoració d'aquesta part també tan important mm, que ha creat la protectora aquest any, Sílvia, I que tant, és el projecte Vincles. I eh? tant, i tant. Bueno, doncs a eh, Marcelo, Helena, Siluia, moltes gràcies per haver-nos acompanyats una setmana més a Peluts i nosaltres ens acomiadem recordant que avui hem parlat d'un gat, uf, hem parlat de tants animals avui, però de l'animal en concret de l'adopció d'avui ha sigut en Pinyó. Si el voleu adoptar, 902 908 043 i bé, ens veiem, ens escoltem a eh, la setmana vinent amb més Peluts. Adeu! Adeu!